Dan hosti dau, dana radioformulea, zelango puta mierda. Pincha la irola, colega, 107.5 FM. Baraski bizidunak, Ortuaren alde izkutua. Saca tus raíces y deja de vegetar. da, gaurko eguna abenduak sei jai herrikoitzat duenik. Izan ere, goiti beherako norabidean helduiakun diskurtso ofizialak, ederki bete dau iruregeta mazortziko konstituzioa konsenso itxarekin parte, par, parekatzearen bete beharra. Arean txarrago, konsenso del 78 izendapena oikoa da edabide nagusienen esatarien, esatarien ahotan berba honek dekon eraginaren jakitun. Salantza barik, konstituzio hau sinestu beharreko erligio zibilaren kategoriara altzatzea da asmoa. Baina bada garaia, abeas korpus musika taldeak aipatu bezala, gauza bakoitzari bere izen ez deitzeko. Ura, frankismo ofizialaren azkenengo lege fundamentaltzat argen izake. Lege fundamental hauek, Frankoren nacional católico araudi multsoa zen, eta mugimendu nazional katolikoaren perpetuazioa zuen helmuga. Mila bederatxireon da más orchiga urtean, fuero del trabajori, ley de cortes, fuero de los españoles, ley de referéndum, ley de sucesión, ley de principios del movimiento nacional, Lei Organika del Estado eta Amnistiaren legea jarraituko zioten. Lega hauek izango ziren iru eta amazortziko konstituzioaren zutabe. Derogazioa debek, debekatuta baizegoen. Diarrea lea, legislatibo honek, agerian uzten zauen gobernu usurpatzen lehark, ez zuela zilegitasunik ikusten bere buruarengan. gan etorkizunengo etorkizuneko zigor posibleak aur, aur, aurre ikusten baitzebilen. Konstituzioa redaktatzeko orduan, parte hartzaile problematiko posibleak kendu ebi esan paretik. Alde batetik, oraindik garrantzitsu zen mugimendua anarkista, gerra zikina erabiliz, eta eskala bezalako kasuak leporatuz eta bestetik komunistak, instituzioetan integratuz. Olan, oligarkia leiztar militar feudal politikoak idatziko eban gutunura. Zein, naiz eta herriak bere buruari emandako karta magnaren definizioa izan, benetan, oligarkia frankistak herri espainiarrari emandako karta otorgada bada ere. Garrantze handia hartuko du zentsu honetan ideologia ziudadanistak. Aspaldiko partez, Dan komengara gara ziudadano, edo hiritar, bai bankeru, bai langile, edo zein. Kontzeptu, honek, klase sozialaren bereizketa alde batera usteak, iruzurraren estalgabetzea oztopatuko du. Ikusi besterik ez dau, zelan lurrek eremuak, produkzioarako baliabideak, botere politikoa eta privilegioak tardo frankismoaren eskuetan dirautela, oindigarren. La mejor forma de evitar que un prisionero escape es asegurarse de que nunca sepa que está en prisión. Fyodor Dostoyevsky, Ongi etorriak beste behin ere, beharazki bizidunak saio berri batetara, Irola Irratia, eundasazpi.bost, FM, Bilbo inguruan, eta bestela interneten, Irola Irratiaren webean. Bueno, ba, hori, saio berri batekin gatoz, eta denetarik eukiko dugu gaurkoan, betiko moduan, e, asteko barazki saldarik hasiko gara laster, musikita purtxo bat egin dugu, eukiko dugu, amaitzeko berben orgia, eta gaurko plato fuertea izango da, e, monografiko bat izango da soloan sakontzen atala eta zertaz hitz egingo dugu ba gaurko egunean ba zertaz hitz egingo dugu ba ba konstituzioari buruz Zion Ba hori ba esarri diguten sigor horretas ezta modu batera o bestera Hemen gugara generazio batekoa gainera e, jaio ginenan ja, hau inposatuta egoan, e, ez dugu zer ikusirik euki honen erabakitzeagaz eta modu batera bestera da ba, hor daroagun pisu bat sin saberlo, no? ni, ni comerlo, no? Bai, beste zeudo ospakizun bat eh, sartu oskuen apurrek alzadorragaz, da bueno, ez dugu ametitano lango ospakizunik, da bueno, ba, geure kritikatxoa mendizik barazki bizi dunetan. Bueno, kritikatxoa olako egie edo kontetan, ez? Ba, ez dugu naestu nondi datozen olako geuse, ze polito gelditan dira de puente y la hostia, baina jakin daigu nondi datosen orako geusetxoek, ez da? Hori, ondo analizatuta dana. arteko barazki salda. Bueno, ongi etorriak, eh, sesin honetara, hemen dekogu solako geusetxu betxu kontetako, eta ni, bueno, hor dakar geusetxu bet, oindala gitzi izin da euskeran egune, Se moten deu hori euskerak egun bet bakarri dekola eta hor gordetan jako egun txubet, ez da? Hor deko da iruro eta bostegun urtean eta hor egun txube gordetan dotxego euskerari. Ez tait, e, eh, apur bet irudituten jata uste dut euskerea beste egun guztietarako dala, ez bakarrik egun beterako eta hor arpegi garbitako da, nakan posposik, e, eh, euskerea. euskerea. Hori pasetan da, pues, tres kuartos de lo mismo, ba, Durango kasokaga. Se moten deu, ba, euskeraz geusek erosteko edo literatura edo kultura purtsue konsumitako euskeraz etxon behar dala, bendure. Urtean behin bakarri dago solako euskeraz euskeraz erosteko edo ez dait, se pasetan dan. Beste urtean zehar, zer pasetan da. Ede bekatute da euskeraz le, e, erostea o ez dait, ezin direi nolakoak sarriautan o ez dait. Ez dakit se pasetan dan horregaz. Orduen bori, apurbe kritikatxoe bai, instituzionalizerala, be bai, bai ez? Eh, Moten deu Durangoko asoka horindosko lako leku happy flower bat, holan super handie, eh, super postmodernoa. Eta hor euskal kultura guztie, etapa. Eh, hor sartuten deuri, eta venga, a consumir en diciembre gainera gabonaka, soparitxoek erosteko, eta venga, triki, triki, triki, triki, triki. triki. Eta bueno, oneri apurtxue kontra kontraiteko, konton hartu Durangon badauela holan e, eh, asok alternatiboa, hor gaztetxe inguruen eta egoten dala, ba, instituzionalizazio guzti oneri apurbe kontraiteko ba, ba, presio justo bakaz, ba, gizue, beste modu betera, interkambioa liburuena eta holan, eta gogoratu bai, ba, irola hor egongo dala martitzen goizean, ba, asok alternatibo horretan. Osa, que sebe, sa diegon irratire, adi egon, eta durango tipazetan basarie, ba, ez aiztu joaten hor asok alternatibora, eta bueno, beste moduko kultura be konsumitan, ez bakarrik hor, ba, telebistatik, eta ja, salduten dozkuena, emoten deu bakarrik kultura euskaldune dauela hor durangoko asokan sartute. Bueno, bueno, bueno, bueno, ba, nik eh, berri hona dakat, ze, ba, bimile eta lauean e, eh, Jolanda Barzinak Iruñeko gaztetxea, sarratu ostean Euskal Jaia gaztetxea, ba, badirudi, ba, beste barri bat okupatu, okupatu dabiela. Uste dela, kompainia kalean, eta itxure danez ba, ba bastante pinta ona deko gaztetxe barri honek. Así que hori se, ba, iruñek badeko labarrio gaztetxea, da, da bueno, ba, eh, emoten dau, ba, txenen aldi zen, ba, bakarrik eh, deko, deko guzela barri ze, ba, sarratu iten diesela, ez da, edo desalo jauten iten diesela, ba, ez, ba, okupa binde barri bet, da non, ta iruñen. Hau eh. bai. Ah, bai, barzina, te jodes sin prisa pero sin pausa, libereko doguz dana, gai, el que ocupa, preocupa, eutxi gogor. E, gaurkoan egun garrantzitsua da. Euskara utzan idazten den egunkari bakarrak, hogeta bost urte betetzen ditu gaurkoan. Hasieran Euskaldunon egunkaria eta orain berria bezala ezagutzen duguna danok. Sorionak langile arpide eta irakurle guzti hori, animo dan hori. Apa, Sorionak da urtarskotalako. Bale, da, <clears throat> beste albiste txu bat da, e, donosti inguruan eh, antolatu direla ez doka maitu izeneko kolektibo batetan, ba, sortzaileak, sortzaileak, ba, hori, musikariak, e, a, antzerkilariak, e, irudi, e, bueno, pelikulak eta horrelakoak egiten dituztenak eta bar. Eta antolatu dira ez doka maitu izeneko kolektibo batetan, izango dena, ba, ba, taupak alkartea edo musikarriaren bidetik, ba, musorkuntza modu askean banatzeko intentzioarekin oso berria da albiste hau, eta oraindik ez dakigu, ba, ze, ze jente eta e, batu diren, baina, desde luego, oso interesante ematen du, eta emango dotxegu, ba, biztazoa, eta gara adi, aber ze, kaleratzen duten jente honek. sartu ortuondoirratia.ga web elbidean Bertan topatuko dosuz gure edukiak Irratxayoak, podcastak, argazkiak, albisteak eta agenda Eta gogoratu gure edukinak erabilpen librekoak direla Irratiazkeak garen eginen Soloan Ikasten. Irakurtzen. Pentsatzen. Eraikitzen. Erro kritikoak Cortes aprueban el nuevo ordenamiento jurídico del Estado español. La Constitución ha salido a la calle. Una llamada constante a la participación se ha ofrecido en anuncios y publicaciones. El Estado ha lanzado una edición de 9 millones de ejemplares en castellano y otras lenguas vernáculas para que no quede ningún ciudadano sin conocer al detalle la Constitución sometida a referéndum. hasta ahora marginada de las decisiones políticas, ha sido llamada por primera vez a participar con su voto desde los 18 años. De esta forma, todos los españoles han tenido elementos de juicio para emitir su voto en conciencia sobre una constitución siempre perfeccionable. La Constitución dice, la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Artículo 1, 2. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Artículo 1, 3. 6 de diciembre, Día de la Constitución. Tu derecho es votar. Vota libremente. Bueno, e, hemen gauz, bara soloan sakontzen atalean, txundo zuenez, eta, bueno, esaten gabilezen ez programa guztian zehar, geur, ba, konstituzioan ganean berba ingo dugu, abenduak zei da, eta hau da, imposatu dozkuen, ba, jaiegun bat, eta, bueno, ba, jak imposatu dozkuen, ba, holandeko gu tematxuet horren ganean berba iteko. Eta horren ganean berba ingo dugunez, ba, niri tokeia eta holan apurtxuet, ba, esatea zer dan konstituzioa, apurbet historikoki kokatzea, ze pasesa momentu horretan apurtxu etolan e, repasetako ez da sakonduko asko, ez pabre hor egongo ginen denpora guztien. Eta gero, ba, hor ikusiko dugu, ba, ze, ze nondik datorren konstituzio hau, be, garaikideak ziren jenteak zer petxeta zeurien konstituzio honen ganean, eta ia nortxu zeuden alde, nortxu kontra, Eta gero olako erreflexino txikitsu bekterako ba, tartetxu dugu. Da bueno, ba, beste barik, ba, ni kontetan no apurbe ser dan konstituzioa, ez? Eta konstituzioa literalmente zera La Constitución Española de 1978 es la norma suprema de ordenamiento jurídico del Reino de España, a la que están sujetos los poderes públicos y los ciudadanos de España, en vigor desde el 29 de diciembre de 1978. Orduen Serada. olako norma eta arau pilo bat, ba, eta bete beharrak, eta eskubide pilo bat, idatxite olako ba, liburuzko baten, edo letra mordo bat hor junteta, hor erabaki zebrenak batzuk, ba, izingo zala, besteok, ba, bete behar gendun, olako normatiba, o, arau pilo bat, ez? Arau pilo honik, hor dauz artikulo batzutan banatute, eta ni hor egonaz, ba, ikertzen apurtxu eta ik, e, eh, konteko txu eta purtsu bet, hause hori pinten deuenak, ez la norma suprema del ordenamiento juridiko y tal, ba, apur funtzionetan deuen, ez Hemen dauz e, eh, artikulo pilo bat eta lehenengo tik amabostera, dire apurbet bet zelan egongo dan juridikamente eta egongo dan banatute Esp bueno, Espainiako erreinu esango dugu, porque horren barruen gauz eta hola ningu berba, osea que sin más. Ba, Espainiako erreinu ez da, eta hor barruen gauzen guztiok ez da eta ba, zeran eh, egongo dan e, banatuten, ba, hori basetan da autonomiatan eta provintxietan, ze derecho con provincia eta ze bete beharrak dekosan, zein eh e, eh, e, izkuntzean, zelakoa dan bandera, Baina ez deu berbaiten eskudoa, eta eh? Osea, banderan eskudoa, osea, banderan dauen eskudoa, eta ez deu berbarikiten, iten, bakariten deu kolorea, eta ez berba, osea, hori be analizetako da. Bebai dago el artikulo famoso este, el artikulo 2, gero ingo berba artikulo nenganean. Eta holan dauz, eh, lehenengo tik amabostera, holako pillo bat de... Ba hori, zela nizin berdien división de poderes, ba, legislatiboa, judiziala eta ejecutiboa banatut egon berdirela, eta holako pillo bat. Gero amabostetiko geta maikera hor dauz idatxite direnat derechos fundamentales, ez? Eta honi dire apurbet, ba, gudeko usen eskubideak eta bete beharrak alde batxutan, ez? Eta dire, de eskubideak urratuten baiakuz, eskubidea dekogu ez protestetako eta esateko e, urratuten dauzela. Baina, bueno, hain chungo dozu, eh? hor el derecho a la vida, libertad ideológica, pues ya veis si se cumple o no, el artículo 16 de la Constitución, derecho a la libertad, derecho al honor, de cómo derecho a la expresión, derecho a reunión, derecho a asociación, eh, derecho a la educación, derecho a sindicarnos, derecho a la huelga, Olako derecho guzti eta usamabostetiko eta maikara eta esango dugu direla basikoak. Ba, asko ez dire betetan, ze honi be betetan dire, pues parece ser que naisetaí eta izin basikoak, ba, askotan se la pasan por el forro los cojones, eta, bueno, dependiendo cómo pienses y tal, pues la constitución no se te aplica. Eta gero, lo curioso da, hogeta maikatik aurrera dauzela olako beste rekomendazio batzuk, ez? Eta nire arritu doste apurtxu ez, e, hortik aurrera deko guzen eskuidea jaz die basikoak, emon dire rekomendazio batzuk ondo legokesenak hola nisitea, Eta hor dauz, adibidez, el derecho a trabajo, es una recomendación que tengamos ahí, pues así, que... que, estaría bien que todos pudiéramos, o sea, que tengamos ahí, tenemos derecho a trabajar, pero... eso es, eso es, pero es una recomendación, ¿eh? O sea, o sea, eso es, es una recomendación, que sí, tampoco, te, estás pudriendo también, no pasa nada. Ordo y el de la sanidad, eta, o sea, beres es da derecho básico, va, eta da que se recomienda que todo el mundo tuviera acceso a la sanidad, se recomienda, pero bueno, sin más. Y a la cultura, también se recomienda que la gente tenga derecho a la cultura. Bueno, hau da a konstituzioa zer da, naholan, ez? Eta bueno, entxe kokatuko eta apurbet historikoki. Asuntoa da, konstituzioa emoten dala apurbet como la culminación, ¿no? De la transición de, de una dictadura a un estado democrático, bueno, una monarquía parlamentaria, ¿no? Eta emoten da como si fuera allí un logro de la hostia, ez? Eta, bueno, ontxikusiko histórico apurbet historikoki segeuse monziren, da zelan eguan ba, momentu horretan historia eta nondik datorren, ez? Asunto da, hilten dala Franco, hilten da Franco, eta hor deke, ba, arazotxo bat, hor, eze pasetan dan, eta, eta inore, ba, esan ningo dugu entxe, ba, ez? Ez da, ez ziren euki prekupazinoan dirik, ze konstituzio guzti hau dator, de una lei, que ley de sucesión de la jefatura del Estado de 1947. O sea, esta peña ya se lo tenía bien curradito que iba a pasar allí si el caudillo o lo que fuera se palmara o... Atado y bien atado. Sí, sí. O esta transformación que tenían que hacer cara de limpia de cara, cara a Europa o cara al que fuera, pues para que no quedara aquí como somos dictadores y aquí hacemos lo que nos sale los cojones. Vamos a cambiarnos el nombre y tal, ¿no? Orduen, ilten da Franco... hor ipinten deuri erregea, ba, frankoak esan zeuelako, eta e, le, onino lege frankistakaz, hor saiatuten dira olako apurbet e, eh, olako norma bat sartzean edo hortik, ba, posible iten deuena gero e, transformazio hau demokrazia honetara edo guzti honetara, ez? Eta bueno, hor da zuare, bueno, aurretik badau olako reforma posible bat, baina ez doana aurrera, eta gero e, eh, Suarez hartxandanean gobernuen, ba hor er, erregeak esan da, hor txe, erregeak esan da, ahi, jo que digo, digo, ahi, este, este, que horrek hortuten ba deuri, olako legetxu bez hartutea hortik, ahi, bueno, hortik ez, <laughs> sartxean deurie, porque total, es convenia, eta lortxean deurie, ba horregotea, egotea e, olako lege barri bet eh, emoten deuena olako posibilidadea eh, partidoak egoteari eta derecho horretari de, de la libertad eta boteteari eta olako gauzei. ez? Orduen, hor lortuten deuri olako lege txue eta lortuten deuri olako eleksino batzuk egotea. Eta lortuten deuri eleksino batzuk egotea zein diren eleksino libreak desde 1936, arrapatu. Allí, después de 40 años, la peña va a votar y con eso pues se llenan la boca, que en un chungo dogu, se que use pase tan die momento es. No, bueno, asunto da dausela olako elexiño batzuk, UCDek irabazten deu, Suarezek irabazten deu, eta, ba, lehenengo gobernu honen bete beharra, ba, da olako konstituzio bat idaztea, ezta. E, entxungo dugu bebai, se pasesan konstituzio hori iterakoan, se geuse pase ziren, eta tal. Baina, bueno, geuse guzti horren emaitza da, dauzela saspi pertsona, ba, esagututen dina como los padres de la Constitución, eta saspi pertsona horrek izan ziren e, eh, Graviel Cisneros, UCDkoa, José de Pedro Pérez Llorca, UCDkoa, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, UCDkoa, Miguel Roca y Juntet, Pacte Democratic per Cataluñakoa, Manel Fraga Iribarne, Iribarne de Alianza Popular, Jos, retuércete ahí en la tumba, cabrón. Eh, Gregorio Pezes Barba, Soekoa, eta Jordi Soletura, P PSU, PSU Zekoa. Oso, oso representatibo. Eh? Bai, bai, oso representatibo. Hori joan az bai. ba, ikusiten ze saspi dauzen hor, ba, hori ikusten da, apurbet, la perspektiba de todo esto, eh? Apurbet, gente honek, eh, idazten deu, liburuzka bat olan, mm, danok segidu behar dugunek edo araututen deuen apurbet, zer dauen ondo eta zer txarto, eta beitu ze gente esaten deuen hori, ez, Esa purbe, pues bueno, esta peña, ba hori, iten deuen tre proiektu hori, eh, kongresoan aprobetan da, hor dauz botasino batzu, ba partido guztiena, gero analiseko direna bebai, ba, explikeko dugunen nortxu boteseuren favore eta nortxu kontra eta segaitik. Bueno, kongresoan aprobetan da, eta, ba, gero iten da, referendu bet eh, horren eh, ganean, ez da? Eta, bueno, e, da purbet ba, momentu historiko hori, ba, zelan agertuten dan konstituzioa, nondik, eta ze geuz egon ziren pasetan momentu horretan. E, ni gure doana esan da artikulo 2 hori dauena hor lehenengo amabos puntu horretan, hor dau bigarren artikuloa, dana... Bueno, asunto da bigarren artículo de la, eh, la Constitución se fundamenta la unidad de España como patria común e indivisible de todos los españoles y reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran la indisoluble unidad de la nación española. Eta bueno, constitución autor konstituzioen eh, autoretako batek Jordi Soleturak dino bere liburu baten artikulu hori ekarri zeuriela UCD-koak sobre baten eta esan zeurien igual a que una parte consultada dijo que ese artículo tenía que ir así que no se podía cambiar ni una coma, ¿no? que si se cambiaba una coma, pues que no iba a haber nada para adelante, ¿no? Orduan, pues bueno, pues esa parte que dice que eso no se puede cambiar, pues, pues ya sabes quiénes son, pues los que tienen el poder de poder decir esto va así o no va así. neta bueno, orduan, konstituzioan bigarren artikulu holan idatzi bada, representazioa hori basan, y y ba hor ikusten dugu, ba konstituzio bera ze ikuspuntutik datorren eta eta representa representazio guicho se ez dakit alde bakarrekoa da, ez? Eta beste bari, ba, zima, son ja hasiko gara tan analizetan a bera. Yo creo que es muy importante que los pueblos tengamos memoria y que sepamos de dónde venimos. Esta Constitución la Constitución de 1978, como dijeron algunas compañeras y compañeros el otro día, fue una constitución producto del chantaje y producto del miedo. Fue una constitución planteada sin cortes constituyentes, como cualquier constitución de una de mínima democracia exige, y se planteó o esto o un golpe de Estado militar y se planteó con un rey heredero de la dictadura directamente, sin dejarnos decidir la forma de Estado. Y como estamos viendo, se planteó una constitución en la que están absolutamente blindados todos los artículos que tienen que ver con la libre empresa, con la, propiedad privada y son papel mojado el derecho a la educación, el derecho al empleo, el derecho a la sanidad, el derecho a las pensiones y el derecho a la libertad de expresión ante unos medios de comunicación que son todos propiedad de las mismas grandes empresas que están financiadas por los bancos. Ba, bai, e, referendu baina aurretik e, partidu politiko bakotzak e, bere kanpaina egin ban, ez? Eta nik apurtzu bete esplikeko txuet, nor egon zan kontra eta ze kontestutan egon zan e, bizi izan zan e, hori. Ba, batzuk aldi egon ziren da beste batzuk kontra egon ziren. Espainiako partidu politiko guztiek, baina orain arte, klandestinitatean egon ziren eskerrekoak, eta baita sortu berri diren eskumako partiduek aldeko botoa eskatuko dabe. Kampaina politiko potente bat eiteko aukera izan bien. Fra frankismo bukatu arren, boterea, dirua eta komunikadibideak berdinen eskuetan jarraitzen bai dute. Konstituzioa edo diktadura era buelta lelopean, irurogei, e, irurogeiak bai emango dio konstituzioari estatu espainolean. Euskar Herrian egoera guztiz bestelakoa izango da. tentsio izau, izugarria egongo da. Alde batetik, etaren eta gobernu espainolaren arteko elkarrezketa frustratuak. Estatu Espainolak ez du atzera egingo definituta dagoen konstituzioaren edukinetan, eta gerra zibilaren ondoren izan den bortizkeria handiena jasango da Euskal Herriko kaleetan. Hau ikusita etak bere kanpaina armatu areagotuko du, eta Estatu Espainolak errepresio handiago zerantzungo dio. Kaleetan konstituzioaren kontrako manifestazioak izango dira, Momentu horretan sortzen da baita Lemoizko Zentral Nuklearraren kontrako mugimendua ere. Guzti honek herritarren ahotsa azaleratzen lagunduko duena. Estatu Espainolari hau ezaio bat ere gustatuko eta legen titorreista deritzona esarriko du. Konstituzioaren kontra agertzen den oro juzgatu eta kriminalizatu alizateko. Detzio sozial izugarri honetan, abertzale diren partidu politiko bakotzak bere estrategia erabiliko du erreferendumaren aurrean herri batasunak eta Euskadiko eskerrak konstituzioaren kontra agertuko dira. EAJ aldiz, abstentzioaren aldeko kanpaina egingo du. Ezin da Euskal Herritarren eskubideak zapaltzen dituen manifestu baten alde jarri. Baina Estatu Espainolaren errepresalien beldur da, konstituzioaren kontra jartzen bada. Azkenean, euneko geta baietza emango dio konstituzioari Euskal Herrian. Amarrak esetza. Populazioak den erdia baino gehiagok berrogeta maigak astentziaren estrategia erabiliko du, eta lauak boto zurianen aldeko izango da. Nik uste dut, datu hauek argi usten dutela konstituzioaren legitimitate eza eta baita ere euskal gizartearen banaketa ideologikoa ere. Eta nik aldetzen dudana dana, eh? zer gertatuko litzateken euskal abertzale ziren partidu guztiak fronte bakar bat sortu izan balute konstituzioaren kontra. Eta independentzerako aukeraren bat galdu un un momentu horietan. Bueno, va bakotzak egin dezala bere eta. Rodeado por la expectación de una inmensa multitud que le aclama, Su Excelencia el Jefe del Estado llega al Palacio de las Cortes para presidir una jornada de incalculable trascendencia histórica, puesto que va a dirigir a los procuradores y a toda la nación un importantísimo mensaje proponiendo a la persona que, como sucesor suyo, se hará cargo en su día de la jefatura del Estado a título de rey. En nombre de Dios y sobre los santos evangélicos, juráis lealtad a su excelencia al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Sí, Puro lealtad al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie y si no, os lo demanda. El príncipe Juan Carlos dice en su discurso. Quiero expresar en primer lugar que recibo de su excelencia al jefe del Estado y generalísimo Franco la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936. Mi general, desde que comencé mi aprendizaje de servicio a la patria, me he comprometido a hacer del cumplimiento del deber una exigencia imperativa de conciencia. A pesar de los grandes sacrificios que esta tarea pueda proporcionarme, estoy seguro que mi pulso no temblará para hacer cuanto fuere preciso en defensa de los principios y leyes que acabo de jurar. Franco cierra la ceremonia con palabras de agradecimiento a las Cortes y al príncipe Juan Carlos. Bueno, da txarrikuma honen bertsoak entzun ostean, e, ba, zerrati da, zerrati konstituzio hau e, erreformistea edo konti, kontinuista, rupturista izen barik? Ba, hori urrunditik dator, ez? E, altxamentu berean, ogoita amaseian, ja Franco, bueno, ideologoa mola zan, ez? Baina Franko ke ejekuta hoite ban e, altxamendua, ez da? Da, bere estrategia, ja, goiztik, goiztik, esan e, alik da harinen amaitutea guda, ez da? E, eh, oso famatua da, e, kontetan bin anekdota, zela naukie ban eh, Barcelona inguratu inguratute da ia kontrolpean, baina ondino errepublikan e, boterepean, baina e, holan inguratuta itxi zauen, da teruelera jo zauen, ez? Ter, teruele askatuteko teruelek e, eh, zauen naukin interes estrategikorik, baina berak zer gure zauen, ba, guda, guda hortan, e, guda irauten zauen denpora hortan, ba, ba, kontrako bando osoa zapaldu gure zauen, ez da? gure zauen borrau e, eh, kontrako, kontrako disidentzia osoa, ez da? Da, zer esan gure da honek? Baia perspektiba batekin egiten eh, dauela altxamendue. Da per, e, iten dau e, perpetuidade perspektiba batekin, ez? Da txin egize e, lortuko dauela, genozidue itxelezkoa inoztean, ba, kontrako bando hori ba, e, gehien bat apurbet e, e, egiten dauela, ez da? Claro, gero guda irabazi ba, azten da jal, aurrera begire ba, legediak egiten, ez? Bai, el fuero del trabajo, en el 38, la ley de sucesión, 47... Aurrera begira beti, ez da? <clears throat> Baina, claro, e, eh, zegoeretan dau España, ba, dau e, totalmente jodidute, dute, gerra ostean. Da, zer erabekiten dau el listo de, Franco, ba, bizi autarkian, ez? Dinogun... Eh, eh, en un país autónomo, con las fronteras cerradas, da, da totalmente autonomo, ez? Claro, e, hori ezinezkoa esan denbora hortan, da gitxiago e, eh, herri oso nekasari baten, ez? Da bueno, da txenean e, e, e, beste herrialdek ezuten, ezuten aseptetan, Espainia, da Espainia bizi zen zauen, ba, apurbet, e, ostrazismo egoera bat, ez da? Baina, claro, e, Espainiak e, deko geuse bat oso ona da da bere egoera geoestrategikoa. Orduen, aparece el amigo Estados Unidos, da, da guda hotxean, en la Guerra Fría, Espainia izen leike os, aliatu oso bat en el bloke antikomunista. Dekon egoera geoestrategikoagatik da, da bueno, sarratuteko urtekera los soviéticos, ezta? Da orduen e, mila bederatxion da berro mabostean, sinatuten dau Estadon Unidos Segas, e, firma un tratado con, a cambio de las bases militares de Rota y Morón, Eh, a cambio de esas bases militares, eh, Estados Unidos emongo ayuda diplomatika. Zer gertatzen da, ba, bi urte ostean onun sartzean da España. hasi de casualidad, ez? Eta bueno, da hor eh, hasten da ja prozesu bet, non Espainia dan zabalduten munduari, ez? Da munduek zer eskatuten dotza e, eh, apurbete kanbizuen edo? Ba, pues, que se deje del rollo de fascismo, de franquismo, da apurbete birmoldatzea, bintxet itxura, ez? Da, claro, gitxike gitxike frankismoa apurbet eraldatze prozesu bat azten da, baina, claro, eraldatze e, forman eraldatxe bat azten da, ez da? bueno, azten da apurbete e, eh, suabizetan bere, bere formak, azten da, bueno, sa, e, saiatuten da e, sartzea notanen, baina ez dotzi, ez dotzi eta, bueno, ba, da <clears throat> momentu bet, non, e, E, ja, komunidade european gure zauela sartu, baina e, ditadura modupean ezin zauen sartu, klaro orduen hasten da oligarkien eh, interespean ba, metamorfosi hori ez da. Da, bueno, da, azten da todo el paripe, de transición, ez da gizera, horrek gauza danok, eta, ba, bueno, arregletan dabie, ja, Frankoren eh, eriotzaren eskuseagaz, ba, ja, emoten da hori pauso hori, da metamorfosi hori emoten da, ez da. Eta bueno, da orduen eh, Suarezek eh, eh erregeak eh, transizio hortan izendatu egiten da Suarez dolan apurbeta dedo. Bueno, a dedo. Suarez be norbait izango da. Hola na dedo eh eta Suarez honek hasiko e, da prozesu bet non e, estruktura e, estruktura beintze bisualki frankistak estruktura demokratiko batera eraldatzeko edo, ezta? Eta bueno, lango pausu eser da, ba, ba hauteskundeak egitea, hauteskunde libreak edo egitea, ezta. da? Eta hauteskunde hauetan, ba, nor urtengo da, ba, lehen, lehen lango lehen dakari izen dana, pues ez da, klaro, no? Da, urtetan da, UCD. Orduen eh, zer pasetan da, ba, UCD motetan da, auto el rollo este de la Constitución, da todo este rollo. Baina, claro, konstituzioa baldin txatute dau. Se frankismoak egindako lengo legediak ezin dira esabatu orduen legendi hoiek konstituzio hortan sartu in berdira bai ala bai. Lei de sucesión, lei de, de estructura orgánica del Estado, lei de referéndum, eta holako legedia sartu in berda e, eh, zerean eh, konstituzioan bai ala bai. Orduen hasten da horrek kondiziopean e, bai idazten da idazten da konstituzioa, hori bai e, oztopo izen lehiken eragile guztia kanporatuta, ez? Bai, bai mugimendu libertarioa, e, komunistak e, domestika egiten dabi ez instituzioetara sartute, eta hori, ba, idazten bie konstituzioa, ez? E, karta magnaren izena emoten dutxie, baina egitan da oligarkiak e, Espainia herriari emondako karta otorgada bat, ez? Da bueno, ba hor, eh, estruktura bardi Bardin segitan da bien, eh, la audiencia nacional era la el tribunal de vagos y maleantes y no sé qué, bueno, dana bardiñe da, lo que pasa es que metamorfosi hoy dau estructura sosieletara. Ya, lavado de imagen. Lavado de imagen. Baina, gauzea, eh, eh lavado de imagen, oso, oso de imagen, se eh, len, eh, franco, basan, eh, potere, eh, ejecutivo eta dana kontrolaten sauena, oin da poter ejecutiboa, dinogun gobernuak dana kontroletan dauena, bai eh, botere legislatiboa, bai botere judiziala eta botere guztiek. Orduen bardin segitan da gauzea praktikamente, lo que pasa es que oin dau, ba, partidu bet, ez da. Horrezatik ez da rupturista. Sin duda, nos estamos encontrando en un momento de crisis del sistema político, del sistema político constitucional español, más allá todavía de la crisis del PSOE o del gobierno. Esta es una crisis del Estado porque el Estado y sus instituciones fundamentales, desde la Corona hasta la Guardia Civil y pasando por el Parlamento, están implicados en una u otra medida en todo este tema de la corrupción, de la sinrazón y de la falta de respeto a los derechos colectivos e individuales que caracterizan esta mal llamada democracia. Son las estructuras del Estado las que están contaminadas y la clase política hoy en general hace de la corrupción una pauta de comportamiento orientada a la búsqueda del poder y del enriquecimiento personal. Hemen gabiz entzuten Johnny Digoraz, mila bederatzi dundan larogeita mobostean eman zuen itzaldi batetan, oso ezaguna itzaldi hau, orain dela hogei urte, aquello de saquen sus sucias manos de Euskal Herria. Eta bueno, ba, interesantea da e, eh, audiopista hau ze aipatzen ditu gai asko, ez? E, krisi politikoan dagoela, krisia konstituzionala dela, e, alderdi politikoei botatzen dotxe errua, PSOE, PP eta besteak, hauek izan zirelako instituzio horiek sortu zutenak, sistema osoa aprobatu zutenak eta bar, ez? Bueno, ba, e, jarraitzeko konstituazioaren eh, monografiko honekin, soloan sakontzen atalean, nik eh, ekarri dut artikulo bat, Albert Noguera Fernández ekidatzitakoa 2008an esaten duena la Constitución Española está desfasada. Oso artikulo interesantea da, eta benetan oso gomendagarria, ba hori, zuek e, bilatzea, topatzea, eta eta e, irakurtzea zuen kabuz artikulu osoa, ez? Basikamente artikulu honetan esaltzen da, Konstituzio española dela oso antidemokratikoa. E, Estatu espainoleko sistema ekonomikoa eta, eta politikoa baldintzetzen duen dokumentua da hori, eta e, Estatu espainola bada sistema kapitalista bat, monarkia bat da, e, ba, oinarritzen da demokrazia representatiboan, eta hori holanda, precisamente, konstituzioan horrela dagoelako esarrita, ez? Ba, kontua da, demokrazia ordezkatzailea e, metodo horrek porrote egin duela, eta ez dauela benetan herriaren interes edo borondatea eh, ordezkatzen. Konstituzio Espainola gainera badaukaz puntu batzuk nahiko ambiguoak direnak, eh, Eta gero, esaten dan, ba, da, dagoela eh, estatuaren edo gobernuaren buru jabetza, dagoela herriaren gan, eta horrelako gauzak ez, baina gero hori, desarroiatu denean, egin direan lege organikoak, edo tribunal konstituzionalak egin dituen sententziekin jurisprudentzia eserri denean, ba, ikusi da, herritarren eh, botere hori, edo buru jabetza hori, ba, eh, ustutzen, baziatzen joan dela, ia desagertu arte, ez? Gero egongo dira dibide batzuk, ere bai. Idea da herritarrek daukatela estatuaren buru jabetza, herritarrak direla estatuaren jabeak, baina e, e praktikan gertatzen dena da, ba hori, e, herritarrek e, estatuan agintzeko modu bakarra dela alderdi politikoen bitartez, horrela dago egituratuta gobernua eta bakarrik alderdi politikoek daukate sarbidea gobernu e, desberdinetan, ez? E, potere desberdinetan. Ulertu behar da, hori gertatzen dela, okzidenteko konstituzio gehienetan, Ze sortu ziren hogei garren mendean eta hogei garren mendearen hasieran ba, gizarte zibila, batez ere langile klasea, antolatzen zenean izaten zen sindikatuen bitartez. Eta sindikatuen bitartez e, antolatzen ziren eta izaten ziren sindikatuak sortzen zituztenak edo eratzen zirenak e, alderdi politikoetan ba, e, baseetako e, borondate hori igotzeko esfera politikoetara, ez? Baina gaur egun egoera nahiko aldatu da, ze lehenik eta behin sindikalismoak egindu bastante porrot ere bai, dago krisi, krisi larrian eta e, langileak orain ez dira sindikatuetan eh, antolatzen hainbeste, e, ze konfidantza hauen ganakoa ba, bajatu da pila bat. Eta gainera, e, ez bezala orain sortu dira azkenengo e, amarkadetan e, sozial pila bat, eta orain, ba hori, e, militatu nahi duen gazte batek edo langile batek edo e, badauk aukera e, militatzeko iniziatiba sozial baten ez daela sindikatu bat, ez? Orduan gero eta jente gehiago dago e, ez sindikatuetetik kanpo mobilizatzen eta horregaitik alderdi politikoen eta eta baseen artean badago gero eta bretxan diagoa. E, Alderdi politikoa be mm, galdu dituzte euren euren bideak eta orain ez dituzte ez dituzte e, jendearen nahiak eta borondatea e, defenditzen, interesa defenditzen, ba, mm, mm, potere kuota bat bilatzen dute eta e, horretarako ba, egiten dutena da pues, e, e, diskursoa aldatu apurtxo bat eta egoten da horregaitik izaten da desideologizazio prozesu bat eta askotan pues, espektakuloa ematen dute eta rolako gauzak, ez? Eta klaro, enren ondorioz, alderdi politiko eta kandidatuek ez daukate programa zehatzik, elektoralak, eta eukinarren ez dituzte betetzen eta esaten dute gezurra, eta azkenean gertatzen dena da, ba, badatorrela kanpoko bat, adibidez Unión Europea, eta esaten dizu, egin behar duzu planes de ajuste, eta ditugun gobernanteek, betetzen dituzte bi bider pentsatu barik, ez? Izaten dira oso injustoak eta e, desberdintasunak kareagotzen dituzte eta berdin-berdin jarraitzen dituzte kanpokoen e, e, asuntoak, ze eurek ez daukate herriaren ganako inolako babesteko edo euren interesak e, defendatzeko intensiñorik. Eta hori, aipatu gari korrupsiñoa edo ustelkeria, ze hori jakotuta badokogu, ba hori, sistema politikoa da fiesta bat, ez? Da pitorreo bat. <clears throat> Esan dugu be bai dala eh, antidemokratikoa, emango dutxu edaz adibide batzuk, bai? Eh, batez ere kontua da, oinarritzen dala demokrazia ordezkatzailean eta demokrazia representatibo honek eginduela porrot, eh, da frakaso bat, bai? Adibidez, herritarrek ezingo dute modu zuzenean, izan beharko da dena e, ordezkari baten bitartez, hau da, partido politiko baten bitartez, ez duen anai egingo, Ezingo dituzte onelako ese, redibidez, ezingo dabe <clears throat> lege organiko bat proposatu para que se bote izapruebe. Ezingo dute, aprobatuta dagoen lege organiko baten aurrean, ba, reforma bat edo enmienda bat egin, planteatu, proposatu ezer. Hori bakarrik alderdiek e, ezingo dabe presupuestoetan gaineko iritzirik emon, botorik emon, bezezebez. E, lege batzutan, baina ez horrelako organikoak edo presupuestak, mm, lege batzutan zeu zer egin albada, gizarte zibiletik horretarako bildu berdira lehenengo milioi erdi sinadura, eta gainera gero, parlamentoan erabaki alda kasorik ez egitea, iniziatiba horreri. Herritarrek parte hartzeko beste formula bat adibidez da erreferenduma. Ba, bai, bai, itxekin alduzu, bai. Bai, bai. No, e, gure neben esan adik, eh, ai, ai, botea alde kasurik ez egitea, de puta madre. Bai, Iepa! bai proposatzen dut baina gero esaten dut nahan me interesa. No, ez proposatu bakarrik, hartxean dozu lana bosteun mille firma hartzeko, eh? Tupa nada. E, eroaten dozu zan, ez dakit zenbe papel diren bosteun mille firma, o sea, zindot imagine, bai, la de folios que tienes que llevar, y de repente te dicen al amigo, <laughs> que no, tío. Konturatuten basari beti ten dugu berroa partidutaz como algo externo a nosotros. Bai. Gauzea da, herriz ezin leikela autagai izan, ez da? herrizek igual autatu al, aldau, baina ezin, ezin leike autagai izan. zuek imaginetan dozue e, eh, neska hijito bat, presidente, imposible da, ez da? Eh, Hori da, orokorrean, Konstituzio espainola honek ez dekola paper respetori jendea ganako. Hemen, bueno, esto esko emongo denporarik, eh? baina hemen deko da zain bat eh, temita, adibidez, eh, referendumak bebai galarazten direla, ez direla bermititzen, autodeterminazio eskubidea dagoela kompletamente enterrau, naiz eta izan naiz eta izan eh, egon jasota en la declaración de derechos universales, etc. ¿está? Básicamente hori, oso antidemokratikoa dela naiz eta demokrazia bat izan, oinarritzen da demokrazia sistema batetan, la democracia representativa, elige tu representante y él te defenderá. Eta hori puza bada. Guk nik, nik behintzat uste dut e, babesten duguela beste formula batzuk, demokrazia zuzena, asemblearismoa, e, parte hartzaileak Bai, no, norbaitek entzuna lotxun, es? Se bai. bas ausor, batzen bosten mille firma Pa que logo te digan, metatu tu casa Seu gitxien, es? Joan alzarela ala Eta esan eh, eh, Ritar moduan, me podo cagar en la puta madre Ez? Bai, bai, bai Bueno, eh, amaitzeko, azkenengo komentarioa eh, Egin dugu gaur Egin dugu gaur Egin eh, dugu gaur Programa konstituzioan ganean, eta askok, lagun askok eta esaten digute, baina gu, a guri berdin zego, ze konstituzioa goaz aparte. Kontua, nire ustez da, bueno, ulertu behar da lehenengo, e, gu bizigarela estatu espainolean, naiz eta ez izan nazio horretakoak, baina bizigara estatu espainolan eta orduan, ba, konstituzioa honek afektatzen gaitu zuzenean, bai? I tanto, pisua da, pisua. Eta bera da gainera, e, bere, bere legeetan, debekatzen diguna izaten estatu propio hori bera da. Baina ez ja bakarrik Euskal Herri ikuspuntotetik. E, konstituzioa bera injustoa da edo norrentzako, e, espainolentzako ere injustoa da, eta horregaitik gabize komentatzen hemen konstituzioa bera pasegaiti ba, den txarra. Eta gainera, konstituzio hau ez da bakarra, horrelakoak dira okzidenteko konstituzio moderno gehienak, eta era ba, hau kritikatzen dugu besteak bezalase, igual, igual. Ba, nik uste dut edozin konstituzinok egongo dala herriaren ebazpenetik kanpo, ez? Horda, nik nire ustez edozin konstituzino da ilegala. Ez que, asuntoa da, konstituzioa idazteko hor dauz pertsona batzuk. No, se klase pertsona izin barzara, eh, goteko olako esferatan, kapaz izateko idazteko testo bat, non beste guztiok aplike behar dugu. Zek behartzen gaitu hau onartzen indarra dekiela eta indarraz behartu arga hori hori betetzen. Da inderra badekiez eta kosti edazten deurien liburu bet. Pa limpiarse la puta cara, tio. Orduen, da purbet, como eh, konstituzio bat idazten da, noren txat, pues, pa limpiarse la puta cara, porque herrian chat es porque argi dau herriak ez daura parte hartzen konstituzioetan. Orduan, ez dait, ez dakit, benetan. Ni flipetan doena da, segaitik ezin diren berridatxi. Ez dotu ulertan hori, segaitik ezin da berridatxi testo bat zeite ezin da erre, liburu hau puta hori, eta beste bat idatzi, desfaseta badau, ez badeu de, e, eh, de, berez eh, erentzia bat bada, farangismoan erentzia bat bada, eta hain injustua bada, ke hostias da bilpeña orai, oh, ez eske konstituzina, konstituzina, konstituzina da liburu puta bat, tio. Baina, den edukia kritikatzea da, konstituzio konzertu bera ez kritikatzea ningu zio larri edala. Constitu a una comunidad de 40 millones de personas. Una ley para 40 millones de personas ni guste Es una verga. Norma bate eh, adecuada o a la coyuntura personal de cada caso. Está claro. Bueno, gente, Bagoaz, e, eh, potolo geratu zaigu programatxoa, tarte txobatzuk luze, beste txobatzuk laburregi, baina, bueno, oso interesante gai guzti hau, seguramente beste leku batzutan ere topatuko zue e, informazio gehiago konstituzioaren kritika egiteko, hasi bueno, segi informatzen eta segi eh, zuen burua kaskatzen. La Constitución Española Bueno, eta betiko moduen ba, Hemendik besarka da bat Borrokan zauzien guztioi Hau aldatzeko Eta ah, olako geusek aldatuteko Konstituzio honik aldatuteko Kartxelan zauzien hori bai, Limon gogoan zaitugu Eta mamaite zaitu Los que ayer bueno, da entzune, entzune Davide Libreak, ze bakizue iza izango txuen, da eh, egunerokotasunien e, ofizialak entzuten bozue, ba, eure moduen pentsako zue. Así que entzune Irola Erratia da Davide Libreak. Opai! Bai. ¡Oh, bueno, ba, espero dugu, ba, irratzaio hau, Beintzet, ba, konstituzioa zertan datzan eta ze importantzia daukan gure bizitzaetan ez? Gure egunerokotasunean eta purtsu bat bakotzak bere gogo eta egiteko e, ze importantea dan manifestu hau, ez? Ba, urrengo arte, eskerrik asko entzute arren. La clase clase su nombre a las cosas, por su nombre para las cosas, por su nombre para las cosas, por su nombre.